Uzvišeni plemeniti kazao je svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, Bojite se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nakon spominjanja Allahovi ve ta'ala veličanstvenih imena El Qabid El Basit, večeras ćemo govoriti o značenju Allahovi Subhanahu wa ta'ala imena koje je upratio najavu. المقدم المؤخر أو مؤخر المقدم المؤخر Ko zna značenje tih imena? Recah. Allahu akbar. Dobro našo. Znači to je ono kada je pokušali jednom riječu kazati. Onaj koji unapređuje i onaj koji unazađuje. Onaj koji daje napredak. Onaj koji daje poziciju. Onaj koji te čini na određenom mjestu u društvu. Ali isto tako onaj koji oduzima sve to. Pa sa jedne velike deređe te spusti na onu najmanju, najmanju deređu. Onaj koji čini stvari istaknute ili onaj koji čini stvari zadnji zapostavi stvari ne dolazi do izražaja ali isto tako on je subhanahu wa taj koji čini da određene stvari stvorenja dođu do izražaja tako da su ova dva veličanstvena Allahova Tebare Kvetala imena jako značajna i jako bitna u smislu svakodnevnog našeg života, posebno boravka, boravka na Dunjaluku. Onome kome Allah Tebare Kvetala hoće i želi da da napredak, poziciju od svojih robova, on to čini. A kome hoće da odizme poziciju, također od svojih robova on to čini jer samo njemu te bare kevetala pripada apsolutno pravo jer je on istinski vladar svih svojih stvorenja stvoritelj svih svojih stvorenja onaj koji vodi brigu o svim svojim stvorenjima tako da njemu pripada to apsolutno pravo danas kada imate firmu, fabriku imate tamo nekog direktora koji upravlja i vodi jel, prima koga hoće i daje otkaz kome hoće. Subhanallah, kada je to oko stvorenja, zamislite tek kako je kod stvoritelja stvorenja. Kada je to direktoru lahko, kako je to tek lahko gospodaru svjetova da učini. I zato kada čovjek traži nešto i žudi za nečim i želi da dođe do određene pozicije, traži je samo da Allah bare bareke Vidjet ćemo iz plodova spoznaje veličanstvene Lavite te bareke vetara imena, jeste da u tom trenutku kada dobiješ nešto slično tome, da također čovjek treba osjećati strah nakon toga da mu to, znači može Allah Đelešanu oduzeti onako kako mu je i dao jednom znači treptaju oka. Kao što smo vidjeli da je on taj koji daje i koji uzima, također onaj koji unapređuje i koji unazađuje svoja stvorenja. Odnosno može imati značenje onaj koji daje redoslijed, redoslijed svemu stvorenom. Pa tako u stvaranju Allah Đelešanu je napravio poredak radili smo što je prvo stvoreno. Ali isto tako od tih stvari koje su stvorene, Allah Đelešanuhu neke je vrijednije, neke ne. Ili su manje vrijedne od drugih. I ne mora znaš da je redoslijed u tom stvaranju, redoslijed u onome što je vrijedno. Pa vidimo da je Iblis, Lane Tulali, stvoren prije koga? Prije čovjeka, prije našeg oca Adema, alihi salatu wasalam, ali Adem u džennetu, a iblisu u džehennemu. Je li u džehennemu? Nema te ube njemu, No? Razumijete? Adem alihi salatu wasalam, koji je došao nakon njega i učinio grije, ali Allah Đelešanu učinio da se on pokaje, pa je prihvatio teubu i oprost pustio, a zatim nakon svega toga će ga nagraditi u dženet uvesti. Dok Iblis koji je nepokoran stvoritelju i zavodi čovječanstvo i će ga do sudnjega dana, će biti od stavnika, stavnika vatri. U jeziku imamo značenje te tekademe, ko uči arapski. Predvoditi. te Tekademe znači predvoditi. Allah Đelešanu kaže u suri Hud, يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود za faraona da će na sudnjem danu predvoditi svoje sedbenike. Gdje? U kom pravcu? U džehennem. A užasno ono boravište. Tako da danas, draga braćo i cijene sestre, čovjek treba da obrati i da vodi posebnu pažnju Koga će uzeti u svom životu za uzora? Koga će slijediti? Za kim će se povoditi? Od koga će uzmati i slušati? Jer sutra na sudnjem danu svi će se jedni drugih odricati i tražiti opravdanje, pa će pokušati svoje glavešne, svoje vođe da kažu, pa oni su nas zaveli, da njih samo kazni, njima daj duplu kaznu, a nas sačuvaj, mi ništa nismo znali, samo smo slušali. To neće važiti, ni će to koristiti. Danas koristi, jer ti Allah subhanahu wa ta'ala podario zdrav razum da možeš uočiti razgovat šta je dobro, šta je zlo. Danas treba da vagaš, danas trebaš odluku donijeti. Za kim će se povesti? Jer će na kjamenskom danu i u leme biti koja će pozivati dođite nas da slijedu na kojima će biti vatra. Tako da čovjek gleda od koga sluša, od koga uzima i strahuje i boji se za svoj završetak gdje će mu biti. Također, kad me istupiti pred nekim, kao što Allah Đelešanuhu zabranjuje vjernicima da po svom nahođenju postupaju da kažu ja mislim prije nego što provjeri šta, šta je to Allah Đelešan saopštio i šta misli poslanik ali islatu vaselam. Da ne požuruju da istupaju ispred Allaha i poslanika ali islatu Zato je veliki grijeh da čovjek govori o vjeri, a nije siguran da li je to ispravno ili ne. Pa se nekad obraduje kad vidi da je ono po svom nahođenju postupio pa pogodio. Kaže, pogodio sam. A u trenucima kada je govorio nije bio siguran. I takav čini štetu i sebi i drugima. Jer će sutra, nakon toga kada se ohrabri, u većim stvarima pokušati da pogađa. Pa će fuliti. Pa će se drugi povesti. Pa će imati grijeh i za svoj postupak i za postupak svih drugih. Allah Đelešanu kaže يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم O vjernici, ne istupajte ispred Allaha i njegova poslanika i bojte se Allaha jer Allah Đelešanuhu dobro čuje i sve vidi, ništa mu skriveno nije. Znači, nemoj da požuruješ. Ovo je bilo govor, znači, koji je upućen ashabima i prvim generacijama, prvoj generaciji muslimana, ali isto tako važi i za danas. Nemoj da požuriješ, da kažeš ja mislim, ovako je ili onako, dok ne provjeriš da li je to zaista tako u šarijatu Allaha te bareke, te bareke vetala. Pa vidimo da je značenje kad i stup pred nekim. Zatim imamo značenje El kudmu ikdam kada se opisuje snažan, snažan i hrabar čovjek. Ima značenje kademun. Šta je kadem? Stopala. <clears throat> Ima značenje kadim. To bi trebalo svi znati. Znači star, drevan i slično. Dok značenje za u jeziku ahare ima značenje zakasniti. A ahare zakočiti ima još znači drugih značenja kao što je el ahir posljednji. Svi znate, zadnji. Ahar, drugi i slično. Znači to su značenja u jeziku i za jedno, znači za i jedan glagol ili osnovu i za drugi glagol njegov, njegov osnovu. Allah Đelešanu kaže li jagufira laka Allahu ma te min zambika wa ma te ahara wa yutimme ni'metahu alike wa jahdijeka siratem mustaqima. Opisujući koga? Opisujući Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Mi kao muslimani vjerujemo da Allah Đelešanu oprostio Allahovom poslaniku ono što je uradio i ono, ako bi nešto uradio, da ću raditi. Mada isto tako vjerujemo da je poslanik Allahu alijih vasaleme sačuvan čega? Sačuvan po jednom dijelu učenjaka i velikih i malih grijeha, po drugom, znači velikih, a onih malih, sitnih grijeha da nije bio, da nije bio sačuvan. Ili po jednom dijelu učenjaka bio je sačuvan da će pogriješiti u dostavljanju Allahove te bareke letala vjere Znači nije moguće da se desi da poslanik sa Seleme pogriješi u prenošenju onoga što mu je dostavio uzvišenje Allah te bareke putem Meleka Džibrila. Kao što šije vjeruju i gdje im je osnova vjerovanja da je Džibril pogriješio u dostavljanju vjere umjesto znači Ali dostavio je poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Tako da se naša vjera i njihova vjera u temeljnim stvarima stvarima razlikuje. Zatim Allah što kaže u suri Hijr وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِرِينَ I mi dobro poznajemo one koji su sada tu među vama, koji dolaze i oni koji su prošli. Šta znači ovdje? Ibn Abbas kaže da Allah dobro poznaje od Adema, ali salatu wasalam, pa do današnjih dana sve one koji su bili i koji su nestali, koji su preselili, koji su Allah Đelešanu vratili. Ali također isto Allah dobro poznaje one koji su sada trenutno živi i koji će doći na ovaj svijet. Subhana, koliko je to veličanstveno Allaho te barek vetala za nje. Znači, da Allah, Allah zna, kako su govorili kad, u, opisu Allahu imena El Alim, da zna broj svojih stvorenja, svega stvoreno. Broj stvorenja. Zna, znači, i mrtvu i živu, sve Allah dobro poznaje. A kada čovjek počne da malo razmišlja, da promišlja koliko je to svijeta bilo, koliko je ljudi prošlo, do objave Kur'ana da Allah Đelšan dobro u tančine poznaje, poznaje njihov, njihovo stanje. Ova Allahova Tebare Kvetala imena su spomenuta gdje? U kojoj suri? Nisu. Kazali smo da ova imena o kojima govorimo su spomenuta u sudnetu poslanika ali i I da nisu spomenuta u Kur'anu. Tako da su spomenuto nekoliko predaja, dvije od tih predaje bilježi imam Buhari, neke s njim ima muslim, a jednu predaju ima muslim. I sve u dovama poslanika alaih sallatu wasalam koje je on sallallahu i wasalam učio. Prvu dovu koju ćemo spomenuti u kojoj se navode imena Allaha tebareke ve ta'ala je dova koju je poslanik sallallahu ve wasalam učio na noćnom namazu. I već smo imali priliku nekoliko puta je navoditi u Allahovim te barek vetala imenima koji? Koji je naučio Od Ibn Abasa radi Allahom se prenosi da je poslanik Allahu alijih veselere ustao u toku noći i otpočeo klanjati sljedećim riječima. Allahumma leke alhamd, anta nuru samavati Val ardi wa man hinne wa leke alhamd. Gospodaru moj, tebi pripada svaka vrsta zahvali. I ovo je uvijek na ovakav način sa Allahu alijih vasalama počinjao dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala gdje Allaha Đelešanuhu gdje Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuje a zatim ga pohvaljuje njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Pa tek nakon toga dolazi do onoga gdje poslanik sallallahu alihi wasallam određenu stvar traži za sebe ili za umet ili za umet. Ente nuru semavati val ard. Ti si svjetlost i nebesa i zemlje men fihin i svega onoga što se nalazi i na nebesima i na zemlji lekel hamd i samo tebi pripada gospodaru svaka vrsta zahvali. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد I ti gospodaru održavaš i nebesa i zemlju, subhanahu. Da Allah Đelešanuhu ne vodi brigu o tome, nebesa bi se srušila na zemlju. A kada bi došlo do toga, sve bi nestalo. To će biti kada? Na sudnjem danu. Ali Allah Đelešanuhu drži svoju moć. وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدِ I svega onoga što postoji i tebi pripada zahvala. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق Ti si gospodaru istina i tvoje obećanje je istina. I tvoj govor je istina. I susret s tobom je istina. Znači to kad to sjekinom izgovaraš u otvaranju svog namaza. Da li je to isto kod osvanika? Allah. Ili sa razmišljanjem, promišljanjem, značenjem i da posjeduješ znanje o značenju tih riječi. Koga ti dozivaš, koga ti pohvaljuješ i kome se subhanahu wa ta'ala obraćaš. Da ovo svi iskažeš u svojoj dobi sto posto, znači sa punom sviješću, tvoj namaz će biti poput namaza kada ovo sve izgovoriš bez značenja, bez poznavanja značenja ove dove. Zatim kaže wal džennetu haku wa narun hak i džennet je istina. U namazu potvrđuješ gospodaru, subhanahu, ti si istina. Tvoje obećanje je istina. Tvoj govor je istina. Suse s tobom je istina. Džennet je istina. Vatra je istina. Osa'atul hak i sudnji dan, stajanje pred tobom je istina. A tvoje na vas ne posjeća na sudnji dan su Kako stojiš pred Allahom Đelešanu sada, inšala na sudnjem danu ćemo biti u hladu gospodara te bare vetara. Ali će ljudi stajati s razmjerom njihovim grijesima. Pa će neki biti do članaka, neki do koljina, neki do pasa u svom sobstvenom znoju neki do ramena, a neki do usta, a neki će se gušiti pa će isplivati. Taj dan je tegoban i težak dan. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ Subhanallah. I tvoji vjerovjesnici, svi su istina. Nema razlike, svi su istina. A posebno wa Muhammedun haq. Allahov poslanik je to učio, ali je podučio umet da ovo izgovara nakon njega. da svjedočiš i da su svi poslanici, vjerovjesnici istina, a i da je Muhammed alaihi salatu wasalam istina. Allahume leke eslemtu. Gospodaru, tebi se predajem. Wa alejke tevakeltu. I samo se na tebe, gospodar, oslanjam. Wa bike amentu, wa ilejke enebtu. I u tebe, gospodaru, vjerujem i od tebe oprosta tražim u smislu tebi, e, na tebe se oslanjam i prepuštam u svim svojim, svim svojim stvarima. Wabike hasemtu. I u tvoje ime sporove sa određenim ljudima vodim. Samo ime Allaha Đelešanu. Wa ilike hakemtu I po tvom šerijatu sudim. Pa šarijat Allaha te bareke ve ta'ala. U značenju وَبِكَ حَاسَمْتُ i s argumentima koje si ti poslao kroz Kur'an i sunnet, ja to izlažem, na to se pozivam, a tebe tražim za vrhovnog sudiju u svim svojim sporovima. Zato i naši sporovi trebaju da budu, ako se desi, znači da budu samo isključivo u ime Allaha te bareke da tražiš parnicu i u ime Allaha po njegovom šarijetu da ti se presudi, pa ako je znači u tvoju korist, tvoju korist ako nije, također se prihvati bez, bez pogovora. Zatim, Allah poslanik traži pa kaže, fakfir li ma kademtu hartu. Oprosti mi gospodaru sve ono što sam učinio i sve ono što, što ću učiniti. Wa ma asrartu alentu. Ono što sam javno učinio i ono što sam tajno učinio. Znači ste te dove kad sa značenjem je učiš nakon pohvale i zahvala Allah te bareke tražiš oprost od onoga koji jedini može oprostiti, niko drugi. I jedini kojom trebaš iznijeti svoj hal. Allah najbolje zna tvoj hal. I zna tvoje grije, a ti to sve pobrajaš i navodiš, Allah Đelešanuhu oprašta. Entel mu kaddimu entel ahir Ti određuješ gospodaru ono što će se dogoditi prije ili poslije. Allah Đelšanu jedini znači određuje šta će se desiti prije ili poslije. To su ta dva imena gdje se navode znači ovdje. La ilahe ila ent ili je rekao La ilahe gajruk. I nema drugog istinskog Boga osim tebe gospodaru. I sa ovim poslanik sa sada je završio tu dovu, nakon toga znači otpočeo je sa drugim dijelom što se uči nakon dove, nakon dove. E sad kada proučite ovu dovu vašem namazu sa značenjem, sa značenjem koliko tek nakon toga ćete očekivati Allaho te bareke, više znači Allaho te bareke vetala rahmet i mogućnost veću da će Allah Đelešan te oprosti kada sve to priznaš. Kada sve to priznaš. Ovdje poslanik sallahu alihi vseleme uči dovu pa kaže Fakfir li ma qaddamtu wa ma oprosti mi Bože dragi ono što sam učinio i ono što ću učiniti. Da li je to dokaz da je poslanik sallallahu alijih veseleme toliko griješio pa da je ovim riječima tražio da Allah te barek da mu oprosti, a posebno, znači javno i tajno u nastavku traži oprost za javne grije i tajne grije. Odgovorit ćemo. Druga dova od Ibn Ebi Musa radijallahu se prenosi, a on od svoga oca da je lao poslanik sallahu i veseleme učio sljedeću dovu. Rabbi kfir li hati'ati wa džehli. I ovdje poslanik sallahu alihi veseleme kaže gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe i moje neznanje. Wa israfi fi emri kulli وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي I sve ono u čemu sam pretjerao, a ti najbolje znaš i bolje poznaješ to od mene. Suham. Znači ovu dovu kad mi učimo, a mi ćemo kazati, znači prije nego što završimo ono što učinjaci kažu, ovo što je Poslanica sa učio dovu u kojoj traži oprost od Alate Bare Kevetala, kada je to je učinio zbog čega? Zbog toga što je htio podučiti umet kako će dobiti i tražiti oprost za svoje grijehe. Jer da vas poslanik sa nije podučio ovome, kako bi znali izgovarati ovakve dove u našim namazima ili u onim prilikama i trenucima kada griješimo i kad ne griješimo. Poslanik sa seleme nije griješio, ali je svaki skup po jednom rivajetu, znači učio 70 puta, e, oprost od Alate Bareke Vetala po drugom stotinu puta. Ne bi napustio međlisti, zikr, a da to ne bi proučio kome je, kako smo naveli suru Fet, drugi ajet na početku, Allah oprostio i ono što je učinio, ono što će učiniti. Allah mu je oprostio. A neki kažu da ovdje se traži oprost zbog onih grija koje je činio džehilijetu, ako je činio. Od učenjaka. Zatim kaže, poslani sa seleme, Allahumma gfirli hatajaje wa amdi wa džehli wa hezli wa kullu dalike indi. Gospodar, oprosti moje grijehe. Neznanje, šalu, a sve to se nalazi kod mene. Ovdje te podučava poslanik Allahu alijih vasaleme da priznaš sve te grije Allahu te bareke vetala. A priznati grije Allahu te bareke vetala je korak ka oprostu da ti Allah subhanahu ta'ala oprosti to što si činio. Entel muqaddimu, entel muahiru, ente ala kulli še'in kadir. Ti određuješ gospodar, šta će biti prije ili kasnije. Ente ala kulli še'in kadir. I ti si samoćan. Jedino ti možeš učiniti šta hoćeš, niko drugi. Danas ti poželiš šta hoćeš, ja poželim nešto, jel? Međutim, da li će se to ostvariti? Ne upravljaš tim. Allah Đelešan upravlja. Allah kada hoće nešto, to bude. kum fe je To su razlike velike koje ne možemo ni zamisliti ni pomisliti između Allaha te barek i njegove moći i moći stvorenja. I zato stvorenja kada promisli, kada upoznaju gospodara svjetova kroz njegova lijepa imena i savršene osobine ne preostaje im ništa drugo nego da se pokore stvoritelj stvorenja. Kada upoznaju tu silu tu moć gospodara subhanahu wa ta'ala. A s druge strane vjernik kako spoznaje, poznaje Allah subhanahu wa ta'ala kroz ova lijepa imena i savršena svojstva, samo mu jekin povećava ta spoznaja i imanu Allaha te bareke ta'ala i da nikada nije sam. Da je uvijek uz njegov gospodar koji će ga pomoći, koji će ga osnažiti, koji će mu se odazvati i koji je na njegovoj strani koji je na njegove strane. I onda taj čovjek ili ta osoba, taj mu'min, sretnim životom živi na dunjalu. A onaj koji nije spoznao Allah subhanahu wa ta'ala i njegovu moć, njegove osobine koje me on subhanahu wa ta'ala opisao takav, niti je u stanju, niti može tražiti da Allah nije ni svjestan koji je njegov gospodar. Ima neko negdje nešto. Pa kad prigusti, kaže Bože, ako postojiš, odazovi mi se. Znači oni uvjetuju tada u tom trenutku, Bože ako postojiš, ako si istina, e sad, sad je trenutak da dokažeš kako me spasi. E, to, e, to ljudi nevjernici, mušici, mogu na takav način u tim trenucima. Znači, ako su mušici dozivaju i prezivaju druge u nevolji i oni traže, traže Allah te bareke, te Imamo drugu dovu gdje je poslanik sallallahu alejhi e, učio je prije prije salama na tešehudu, prije salama. Zna neko ovu dovu. To znači Alija prenosi e, opis poslanikov sallallahu alejhi ve namaza pa kaže na kraju Allahumma gfirli ma kademtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lentu وما أسرفت وما أنت عالم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا ovo bilježi ima znači sličnog značenja prve dove prve dove ali je znači vidimo poslanica Allahu alijih veseleme učio na tešehudu prije prije selama tako da imamo više oblika i načina kako je to poslanik sallahu alijih veseleme učio dovu prije selama a svi ti koji su prenešeni vjerodostojnim predajama mogu se koristiti u našim namazima. I to je pohvalno. Znači da ne uzmeš samo jedan oblik ili jednu dovu, nego da uzmeš više dova koje uči poslanik sallahu alihi wasallam, pa da učiš, pa čak učenjaci kažu možeš sve te dove spojiti i učiti nakon te šehuda do predaje selama, zbog čega? Zato što je taj trenutak kada se dova, kada se dova ne odbija. Imam Bejheke Rahmetullah Alihi je kazao u značenju šta znači u Allahu Tebareke Vetala imena kada se odnose na njeg Subhane. Pa kaže El Muqaddim i El Muahir je onaj koji svakoj stvari daje njeno mjesto. Svaku stvar spušta na njeno odgovarajuće mjesto. Ono što priliči, što dolike to dobiješ. Jer on subhanahu wa ta'ala el alim, el hakim, i onaj koji je pravedan u svemu tome. Zatim kaže, neke od tih stvari čini prvi, a neke zadnji i on je taj koji daje napredak i unazađuje koga hoće od svojih stvorenja. I ovo smo kazali na početku, s tim da nismo kazali definiciju da je to govori mama Bejhekja, Rahmetul Šta su plodovi vjerovanja spoznaje ovih veličanstvenih Allahi Tebareke Vetala imena? Prvi plod. Da čvrsto vjeruješ i iz svakog ovog imena proizlazi iman koji mora da ulije se u tvoje srce. Vjera i jekin. Da je jedini Allah Đalla Đelaluhu taj koji unapređuje, napređuje. Koji daje bereket. Koji daje uspjeh. Jedini koji ti može dati, omogućiti neki napredak u životu. I niko drugi. I niko drugi. Kao što smo kazali, kad bi se cijeli svijet okupio to da te nije će učiniti. Znači, jedini koji ti daje napredak, jedini koji te može pomjeriti sa toga na čemu si je uzvišeni Allah te bareke vetala. I on je jedini koji nazađuje, oduzima te pozicije, oduzima taj napredak. Pomisliš što si prvi, postaneš zadnji. I to se kroz istoriju puno puta desilo i svi smo svjesni toga posebno današnjim danima posebno u današnjim danima. Prošli put sam navedio, navodio jednu vlasnicu firme, danas ću navesti jednog mu'mina koji je dobio poziciju direktora. Upravni odbor se okupi i sakupi i odluči da bude direktor. I sretan čovjek, insan, koji svaki posao, direktor, pozicija. I pomisli da ima sve. Tri dana nakon toga. U toj firmi se pojavi kovišak radnika. Zamislite. <laughs> Isti upravni odbor sjedne i kažu ti si višak. Kako višak direktor da bude s vama? <laughs> Zamislite. Postave i oduzmu. Allah mu dao malo iskušenja da osjeti to tri dana. Nakon toga, vrate, višak u firmi su Allahovo davanje, Allah Đelešanu tako htio i tako određuje. Ali čovjek treba biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala i biti svjestan da je to da Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim čovjek treba da vrijednuje <clears throat> ono što Allah Đelešanu vrijednuje, što je učinio da je vrijedno, da ima vrijednost, to i ti trebaš da vrijednuješ. Ono što je Allah Đelešanu kazao da nema vrijednosti, da je nebitno, beznačajno. iti, ti jahi moraš da vjeruješ da je to beznačajno, da je to nebitno. Da se ne povodiš za tim. Ono od čega je uzvišeni Allah te bare kvetala, znači od tih stvari kojih se okrenuo, ukazao na njihovu propast, također treba da okreneš glavu od toga i da smatraš da je to propast. Ne smiješ žudjeti prema tome, ne smiješ voljeti to što Allah Đelešanu ne voli. Voliš one stvari pozitivne koje Allah Đelešanu voli. A mrziš i prezireš one stvari koje Allah Đelešanu i mrzi i prezire i ne voli. I to je najpravi vrhunac imana koji možeš osjetiti u svom srcu kada ti ta jekin i ova, ovo vjerenje ulije se u tvoje srce. Bez ove ljubavi i ove vjere i ovog imana da voliš što Allah voli i mrziš što Allah mrzi, neš u potpuniti svoje vjerovanje. Neš biti istinski vjernik kako Allah te barek traži, traži od tebe. Zatim sljedeći plod je da onaj koji želi da ga uzvišeni Allah Đelešanu unaprijedi, a želi da se sačuva da ga uzvišeni Allah te bareke zapostavi. Treba da se trudi da čini ta pokornost uzvišenom Allahu te bareke vetala, se natječe u tome da što više dobrih djela radi, bez toga nema napretka. Jer tvoje srce ako nije u njemu i ljubav prema hajru, prema dobru, kako očekuješ da ta Allah postavi na neko mjesto koje je značajno ili da ti podari napredak, napredak u tvome životu. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu i ja'lem Allahu fi kulubikum hajran yu'tikum khayra Ako Allah Đelešanu zna da u vašim srcima ima dobra i hajra, da će vam više od toga. To je uslov. U srcu, od srca znači nastaje sve. Ako u srcu imaš hajr i dobro, to će posvjedočiti tvoji organi. Ljudi će da to vide. Allah Đelešanu gleda u srca da li je srce ispravno. Ne po današnjem ili današnjim parametrima kako je moje srce, moje, ispravno, moje srce je dobro, ja sam dobar u srcu. Ne, ne, ne. Ako je to srce dobro, kako ti tvrdiš, mora to da se očituje na tvom, na tvom izgledu, na tvom ponašanju, na tvojim dijelima, koja će drugi ljudi vidjeti. Pa kaže poslanika da vidite čovjeka da ide u džamiju, posvjedočite da je musliman. Nije rekao šta, ako vidite čovjeka govori da moje srce je dobro, treba ga u džami, posvjedoči da je dobar. Posvjedoči da je musliman ako ga vidiš ide u džamiju. A srce je to odakle, znači dolazi ta volja, ta želja i ljubav i čežnja za susretom sa milostivim kroz pokornost njemu te bareke, te bareke vetara. Zato čovjek treba da nastoji da se umiri svome gospodaru, kroz činjenje dobrih dijela, kroz pokornost Allahu subhane, kroz slijeđenje poslanika i njegovog sunneta sallallahu alihi wasallam. Allah Đelešanu kaže وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ I požurite natjeć, natječite se prema oprostu Allaha te bareke ve ta'ala da se natječeš da se utrkuješ sa drugima prema milosti Allaha te bareke ve ta'ala kroz djela kome će Allah Đelešanu kazati svoju milost da radiš znači dobročinjstvo dobra djela zatim kaže وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ i džennetu čija su prostranstva poput nebesa i zemlje, a koji je pripremljen za bogobojazne. Dokaz da je žene već pripremljen, da je stvoren za mutekije. A njegova prostranstva su poput prostranstva nebesa i zemlje. Zato ima Mahmed navodi predaju da je je napisao pismo Allahovom poslaniku sallallahu alihi veseleme u kojem stoji pozivaš me u džennet, čija su prostranstva poput nebesa i zemlje, pa gdje je vatra? Gdje je džehennem? I danas ima takvih filozofa, svašta postavlja. Dođe, ne, ono što je bi nikad dobro naopalo, njemu naopadne. I postaje pitanje, šta biste vi odgovorili? Znate li ovu Poslanik je kazao, subhanallah, Kaže, a gdje je noć kada dođe dan? Vjerujemo, znači. Noć je bila i noć je doći. Ali gdje je ona sada? Ona postoji negdje. Ali danas je dan. Ili danas je noć. Sada je noć. Gdje je dan? Postoji negdje. Allah Đelešanu za nje postoji. Od Ebu Hureyre, a ovaj hadis Hakim, El Bezar, Ibn Hibban, se prenosi da je neki čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam i kazao šta misliš o Allahovim riječima i džennet čija su prostranstva poput nebesa i zemlje, a gdje je vatra? Znači istim riječima se obratio poslaniku alaih sallatu wasalam. Pa je poslanik alaih sallatu wasalam kazao Kaže, za ne vidiš kada noć nastupi da ona prekrije sve? za ne vidiš kada noć nastupi da ona prekrije, prekrije sve? Pa kaže, gdje je onda dan? Gdje je u tom trenutku dan? Kaže čovjek tamo gdje Allah hoće. Kaže isto je tako, kaže i sa vatrom. Ona je tamo gdje uzvišeni Allah te barek ve ta'ala hoće. kadaru kadri. I oni nisu spoznali Allaha istinskom spoznajom. Tako da ova pitanja dolaze do onih koji nisu spoznali moć Allaha te bareke ve ta'ala. Da može učiniti što on hoće i kako on subhanahu wa ta'ala hoće nego si ti stvorio viziju da je taj neki kosmos negdje nešto malo, da je to slično, nemaš nešto više od toga. Allah on zna ta prostranstvo, niko drugi. I zna šta je iznad svega toga, i ispod svega toga. Sedam nebesa i sedam zemalja. A znanje o njima, وَمَنْ فِيهِنْ iz one dove. Ti si nuru semavati vel ard, وَمَنْ فِيهِنْ ti si svjetlost i nebesa i zemlje i svega onoga što je na nebesima i na zemlji. I da je on kajim, onaj koji održava i nebesa i zemlju i sve ono što je u njima. znam Zamislite te moći. I da niješ postaviti pitanje gdje je vatra, gdje je džennet, jer to isto nije šta je veće, šta je manje. Bitno je da znaš da je poslanik sa rekao jedno i drugo će se napuniti. I jedno i drugo je džennet i džehennem pa zato gledaj šta činiš, šta radiš i kuda ideš. U koju kuću želiš da odeš. Zatim onaj sljedeći plod, onaj koji ispozna Allah te bareke vetala kroz ova dva velika imena, el muqaddim, el muahir, da on unapređuje, unazađuje, pokušava da kroz rad i dobročinstvo na Dunjaluku čineći dobra djela da zasluži šta? Brzinu na sudnjem danu kada brzina bude potrebna. Kada je budeš potrebna. Koja brzina na sudnjem danu? Prelaska preko sirač u prijahi. Znači Allah šan će dati vjernicima na sudnjem danu, nakon polaganja računa, dolaze do mosta koji će biti postavljen kako bilježe Busaid al-Hudri, radi Alanhu, znači u dugačkom hadisu, pa kaže i tada će se most postaviti, kaže poslanik sa Iz, znači preko, preko džehennema. vjernic će doći i među vjernicima munafici. A ne vijenic prije toga će biti bačeni u skupinama u vatru. Preko ovog mosta prelaze vjernici, među kojima će biti dobrih i loših i slabiji, ali će biti vjernici i I oni će sva. Tog dana će svi dobiti svjetlo. Nur. Zašto? Zato što će biti velika tama u tom trenutku, velika tama, neće se vidjeti šta? Most koji je oštri od sablje, a tanji od lake. Ta svjetlost koju će Allah Đelešanu dati vjernicima će pomoći da uoče i vide taj most preko kojeg trebaju prijeći. Ali se onoga koji nema svjetla i nura, kako će vidjeti taj most Da vidiš i kad je svjetlo, da je tanje znači od, od blake oštrio sablje. Pa će, kaže, vjernicima dati svjetlost poput brda. Ogromna svjetlost. Dok ona najmanji i najmanji vid svjetlosti će biti, da će im biti data u nožnom prstu. Pa kada zakorači, taj nožni prst će ukazati na taj most. Pa kaže, onda će doći do nestanka, da se ugasi, utinja ta svjetlost, pa neće vidjeti, pa će zasat na mostu. A most, kako kažu u ovom hadisu poslanika sa seleme, znači, pored toga što je tanak, što je opasan, ko će stati na njega? Oštrio sablje, oko njega kruže kuke, željezne kuke. Pa kada krene čovjek da padne, ta će ga kuka zakačiti i probijat ćemo, znači sve što se može probiti. Pa će biti oni koji će nakon svega toga uz borbu veliku sa tih kuka se skinuti pa se vratiti na most. I sve tako dok ne uspiju da pređu taj most. Šta je pojenta u svemu tome? Ima znači oni koji će prvi proći, koji će biti zadnji koji će prijeći, o svim tim je došao opis u sunetu poslanika sallahu alijih wasalam. Kaže poslanik alijih Vjernici će prijeći taj most, znači na prva skupina. Prva skupina brzinom pogleda, je oka suhana. Zamislite? Znači, takvom brzinom ćeš prijeći preko džehenema. Džehenem ispada. Ali će Allah da ti tako brzo preletiš. Zatim kaže brzinom munje. Zatim kaže, salallahu alijih brzinom vjetra. Zatim kaže brzinom onih poznati arapskih konja i oni će prijeći. U drugom rivajet Buharije, drugi rivajet i muslima i ostali, znači bit će oni koji će hodajući prijeći, oni koji će se prebasti turajući, oni koji će padati pa se uspravljati, svi će oni prijeći preko mosta. A Ibn Mesud radi kaže, zadnji koji će prijeći je osoba znači na stomaku će puzati, pa ću u jednom trenutku zastati i kazati, gospodaru moj, zašto si me usporio? zašto si me učinio da ovako sporo prelazim ovaj most? I ovdje dokaz. Pa će reći Allah nisam te ja usporio, usporila ste tvoja djela. Vasariju ila magfirati mir rabbikum i požurite ka oprost Allah te bareke vetala Wa arduha kaka veličina samavati vati ard. Džennetu čija su prostranstva poput nebesa i zemlje. Onaj ko bude ovdje žurio učinio dobrih dijela i što više znači činio dobra djela i bio uvijek prvi u svemu tome bit će prvi na siratu i bit će prvi u ovoj prvoj grupi u ovoj prvoj grupi koja će tako brzo prijeći poput pogleda, treptaja oka. I brzinom munje, brzinom vjetra, sve je to, alhamdulillah. Kažu vam u rivajetu Buharije poslanik Seleme, tog dana će neki prijeći i ništa neće osjetiti. A neki koji budu prešli preko sirata, prijeći će, ali će biti izgledani. A šta će nafic? Kad njima će Allah Žešan dati svjetlo. Pa će i oni pomisliti evo nas poput vjernika. Idemo i mi. I kada se zalete, ta svjetlo će se ugasiti. Oduzeti su Juhad juna Allah. Šta oni rade na dunjanku? Žele da prevare Allah te bare. Ali će Allah Žešanu njih. Pogledajte. Kad im bude najpotrebnije, kada pomisli da su u tom trenutku spašeni i da su prevarila lađe Đelešanu, svjetlo se uzima, džehenevske provalije i tu im je završetak. Nakon toga se više mu ne spominju. Da nas Allah Đelešanu sačuva njihovi osobina, uče da je pravi iskreni vjernika kojima će olakšati prelazak ovom velikom, unjevitom brzinom poput reptaja, poput reptaja. U drugim rivajetima je došlo da će poslanik stajati i govoriti selim, selim, gospodar, spas, spasu me. Gledat će to što se dešava na siratu. I dovit će u tom trenutku Allahu te barek tala, opet iz velike brige prema umetu poslanika sa Allahu ve sellem da je Allah sačuva da ih spasi da im olakša da pređu u jednom rivajetu je došlo da će neki biti ščepani pa će biti pregurani i će moći sam, pa će biti pregura da prijeđe, da prijeđe. to, to su muke. To nije tek tako priča, prijeć preko sirata. I ovaj sirat, od njemu kada čovjek razmisli i promisli, ah, i ne može spavati. Istinski kada razmisli i promisli. Da je to dan u kojem će doći sigurno trenutak kad će ti biti naređeno da prijeđeš. Ne možeš ga zaobići. Moraš preko njega. A mi smo Ono što će te prenijeti što će te olakšati prelazak su tvoja dobra djela. Zato trebaš iskoristiti danas vrijeme dok si na Dunjanu Klahi da radiš. Što budeš imao više dobrih djela, imaš veću šansu da brže prijeđeš. Sve što budeš siromašniji sa svojim djelima, zato nemoj podcjenjivati, kao kaže poslanik sa Allahu alijih veseleme, ni jednu vrstu dobročinstva. Pa čak i da se nasmije svojem bratu u lice i to je sadaka. Subhala, i to je dobro djelo koje će ti biti teško na vagi dobrih djela, a koje će te učiniti poletnim preko siraču prije. I svijest o svemu tome, ja i onda ne prolazi to dobročinstvo, ta dobra djela tek tako da ti sjediš, drugi se umaraju, zamaraju, pa ka, ah, i ja mogu ovako, ne možeš tako, možeš biti poput nje. Dobro, očem stati. Molim Alate Bare Kvetala da nam olakša, da nas učini pravi istinskim vjernicima, da bude zadovoljan s nama i na Dunjalku i na Ahiretu, da nas učini do ove grupe koja će biti spašena, koja će prijeći munjevitom brzinom poput, znači pogleda, i da budemo u društvu poslanika sallallahu alejhi ve i svih dobrih koji su slijedili poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve da oprosti nama našim roditeljima, da uputi zalutale i da nam se smiluje kako nas je ovdje subhanahu wa ta'ala okupio nas okupu dženevskim prostranstvima. O subhanika Allahumma hamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu